gaiarekin hasi gira mm, Euskarazko uh, serie bat uh, eh, nantzen hor, serie formatuko sentunezko bat. Partitu gira, oian, gure seriaren uh, eh, abia puntua liteke lujaldean egun batez egon diren kolonia edo lujalde guztiek, egan nahi baitu uh, altzegiarek, ortsikajek, oskaldunek, bretinakek, marokajek, olofek, denek bat frantxez lujaldea kolonizatzen dute gure serian aipatuko dugu egi bat bainolet izeneko egi bat, eta gero bertako biztaleak segitzen ditugu. Aktoreak, ba, e, eh, basina fajoko eta ingurutako e, eh, biztale dira eta jakin behar da, seri urtako protagonistak e, gehienak e, gazte bat zubirela, ola, ez men dugu sortzia mala urteko gazte banda bat, eta beraz, e, hainitz esena haiekin filmatu ditugu bat ez ere egilarako hau batzuekin. Eta beraz horrekin, ba, hortan izan gira hau da hontan, eta hori ba, bizikuntza pasatu dugu hau hei buruzko istorioa da, bai, pide